إن سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم أنزل الشرع حنيفا رحمة للعالمين رحمة للعالمين إن سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم ضم دستور الحياة وحوى نور المبين وحوى نور المبين إلا واسمي neizvjesno i nema bereketa s koje god strane pogledamo nema negdje nam život kako treba Nema ekonomije, nema sigurnosti, nema vojske, nema komšinski odnosa. Jedan živi haus. Pa šta nam Allah Đelevara kaže? Kaže onaj ko ostupi od Kur'ana. Njemu će biti težak život. Fa inne lehu ma'išeta u banka. Njemu je skučen život, porađen život, ponižen život. I zaista za sada Bošnjak tako živi. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى Taj će teškim životom živjeti na ovome svijetu, a na sudnji dan ćemo ga preživjeti slijepim. Kala rabbi lima hašarteni ama, gospodaru, što to ti mene proživi svijeta? Pa kad kuntu basira, kad sam ja vidio na dunjaluku, pa mu kaže Allah Želešanu, kedalike, mi smo ti dali ajete, etetke ajatuna fenesitaha, mi smo ti dali Kur'ana, ti si to zaboravio.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 knjizi: "Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha dželle šanu istinski kako se treba i nemojte umjeti osim kao pravi muslimani. O vjernici, bojte se Allaha dželle šanu i samo istinu govorite. On će vam djela vaša primiti, a grijehe vam oprostiti. A onaj ko se bude pokoravao Allahu i njegovom poslaniku, taj je pobjednik ovi koji vjerujete, dođe sa Allaha Đalešanuhu i neka svako pogleda šta je za smrt pripremio. I bojte se Allaha Đalešanuhu jer on dobro zna šta vi radite. Najbolji govor je govor Allaha Đalešanu. A najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. A najopasnije su nove stvari u vjeri, jer svaka novotarija zabuda, svaka zabuda vodi u vatru draga moja braćo i sestre, dragi moji muslimani, dragi moji bošnjaci, hvala Allahu Đelešanhu koji nam je dao ovu priliku da možemo da se vidimo. Neko je radio na tome da svi budemo u kaborovima, da nas nema više nikako. Ali, vojem kuruna, vojem kurulla, vallahu hajrul makirin. Oni spletkare, a i Allah spletkare. Allah je najveći slekaroš protiv oni koji muslimanima ne žele dobro. Hvala Allahu Đalešanu koji nam je dao najbolju blagodat i najbolju hediju na Dunjaluku, a to je ovaj din Islam. Za koga, za koga Allah Đalevala kaže Inna dina inda Allahil Islam Jedina priznata vjera, jedina prava vjera, kod Allaha je Islam. Pa hvala Allahu Želešanuhu koji je nas odabrao 6 milijardi ljudi na ove dunjalu koja ne znamo koliko čina ima da budemo pripadnici Islama. Da budemo pripadnici Islama, a Islam je dobrota dunjaluka i ahireta. A zatim neka je salavat i selam na našeg pregambera Muhammeda sallallahu alaihi vseleme, najboljeg lidera, najboljeg poslanika, najboljeg čovjeka koji je zemljom hodio. Nikad bolji neće doći, niti je bolji došao prije njega. Najbolji muž, najbolji imam, najbolji političar, najbolji muđari, samo najbolji. Za koga Allah žele vara kaže, وَمَا أَرْسَلَّاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Nismo te poslali nego da budeš milost svjetovima. Kao milost nam je došao Muhammed sallallahu alaihi ve selleme i nama je čast da imamo takvog lidera. I zato budimo mu pokorni, slijedimo ovu divnu vjeru i ovaj Kur'an s kojim je on poslan od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kao što vidimo i poznato nam je da ćemo govoriti o temi koja nosi naslov muslimani u Bosni danas. A da bi govorili o muslimanima u Bosni danas moramo malo da vratimo traku unazad. Da vidimo gdje smo to juče bili. Moramo znati, draga braće i sestre, da je postao plan da budemo pometeni za 14 dana iz naše filđa države. Da ne bude nešto što se zove musliman bošnjak. Taj plan je postao i on i danas dani nije prekrižen. Znajte da Bosna uvijek ima dva vuka. Jedan je sa istoka, jedan sa zapada. Oni nikada se neće pripitomiti. Moramo se posjetiti otkud zvijeni na sjevernom polu. Moramo se posjetiti na 200.000 ubijenih bošnjaka muslimana. Moramo se posjetiti na 600 i nešto porušenih džamija. Moramo se posjetiti, nema nikoga među nama, a da mu neko ne fali. Da bi mogli govoriti o muslimanima danas, moramo imati ovo na umu. Jer ako ne budemo izglašali povuke iz naše historije, onda će se desiti i 12. genocid. Pa da govorimo o nečemu, moramo znati šta je bilo, šta je bilo jučer. Znamo, draga braće i sestre, kada je došao onaj tamni mrak i nadvio se nad našom Bosnom, mnogi ljudi nisu znali šta je to, jer su im najbolji prijatelji, kumovi i ahbabi bili upravo oni koji su nam nekoga odveli za ruku ili ga ubili na našem pragu. Pa nije mogao bošnje zbog svoje dobrote, i zbog svog rahmet, rahmetluka ili rahmeta ili merhametluka nije mogao da shvati da ima neko na dunjaluku ko se zove čovjek ko kaže za sebe da je pametan da može da mrzi da ne da nekome da živi međutim mi se time nismo mogli pomiriti dugo je trebalo vremena i te kad smo dobru cenu platili onda smo vidjeli zaista posla sa divljim i pitomnim krmcima. Nijedan ni drugi nije u redu, ni ovaj pitomni, a pogotovo onaj divlji. Neki ljudi su, alhamdulillah, bili svjesni na početku rata i prije rata dok smo mi kupovali tepihe i zlato i zidali po još jedan strat iz zavidnosti što je moj komšija napravio toliko da ja sad idem još jedan strat gore. Drugi ljudi su mozgali i vidjeli da nema drugog rješenja nego braniti bošački narod. I najveća zasluga nakon Allaha Đalešanu pripada našu, našem, što mi kažemo, krajišnici, didumu koji je kazao u Karažiću neće nestati bošačkog naroda. Dok smo se ja i ti tada ledili i kazali šta je ovo, ne možemo da shvatimo. Neko je tada vidio, nekome je Allah tada dao vid da vidi da dolazi tamna ruka se Bosnom nadvijela. Mračan oblak i hvala Allahu Đalešanomu za kratko vrijeme se osvijestio dobar dio, pogotovo mlađeg svijeta, na beden Bosne da brani našu vjeru, našu čast, naše imetke i na kraju krajeva našu državu. Vidjeli smo odmah od početka da međunarodna zajednica igra munafičku ulogu tri godine ne znaju šta se to dešava u Bosni. tri godine oni kažu, pa nema nije jasno ko to dole na koga puca i ko to ratuje dole. A zali su prije 20 godina se to treba uraditi. Jer svi vi znate kad ste došli ovde u Logore i u kampove, da su vas vodili srpski prevodioci koji su vam pokazivali, evo ovo je korpa za smeće ovdje se stavlja smeće, pa te onda vodi i dalje kao da si ti sa, sa grane sišao. Kada ti ne znaš šta je kultura, ali je kazao šveđanima, znači plan je postojao da ti dođeš na sjeverni pol. Plan o nestanku bošnjaka je davno postojao i zato njihov je glavni zadatak bio da odglume da ne znaju šta se to dešava dok srpska mafija ništava sve što je muslimansko. Nije to nama čudo, draga braća. Onaj ko malo vjeruje u Allaha Đalešanuhu i ko bar ponekad otvori Allahu knjigu koja ne može biti nego samo potpuna istina naće u toj knjizi da Allah dželle ala objašnjava nama šta nam misle oni koji su druge vjere.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 Židovi i kršćani protiv vas. Znači, stalno, ustrajno. Nikad neće kazati, ne dostaje više ratova, hajmo sada biti dobri sa muslimanima. Nikada, vola je zalun, a zal u arapskom jeziku znači nešto ustrajno. Stalno će se ponavljati. Znači, neprestano će se boriti proti vas da vas odrate od vaše vjere ili stavpa'u, ako budu mogli. Znači, neće se umoriti i radit na tome da vas odrate od vaše vjere. Ovdje moramo istaći da je Allah Đelevala u tome svemu dao da nekome malo provere krv da nekome malo srce proradi, nije, kazat ćemo, kako bi trebalo, ali eto, bar iz one solidarnosti i to se iz islamskog svijeta. Taj obični narod je ustao i stao sa nama. Činio dole za nas, pustao nam mladiće da žrtvuju svoje živote, Poslali metak u svojim da pokretu svojim džanijama, da nam pomognu. Poslali po koje pače oružja, ako su mogli da ga doture, jer oni su osjetili pored toga što nije to dovoljno i trebali su svi kao jedan da skoče, jer tako treba muslima da skače za muslimana. Ali eto, bar nisu nam leđa okrenuli kao ovi nevjernici, Pa zato Allah Đelešanu kaže za mu'mine Inna del mu'minuna ihva Zaista su muslimani braća Al mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'du Mu'mini i mu'minke su prijatelji jedni drugima A poslanik Ali Salatu Veselam kaže Al muslimu ehu muslim La yatlimuhu wa la yahduduhu Musliman je brat muslimanu ne čini mu zulum, niti ga ostavlja na cedilu. Znači, musliman mora pružiti svome bratu ruku i dati mu podršku, a pogotovo kada je u teškoj, kada je u teškoj situaciji. I da Allah nagradi svaki dinar i svaku dobu i svaku, svaku suzu koja je prolivena od naše braće između dva harema i diljem islamskog svijeta koji se trudili da nagovore ujedinjene nacije da nas priznaju da smo ime da imamo svoju državu i sigurno je to, alhamdulillah, bilo nama od koristi, tek sada vidimo. Draga moja braća i sestre, muslimani, bošnjaci, u posli dana žive teškim životom. Nakon sve ove drame koja se odvila, opet vidimo težak život, pun munka, beraja, pun neizvjesnosti. Sad se ne zna ko je bio agresora, ko je bio žrtva. Što kaže naš senat, naš bivši voditelj na TV dnevniku, pišem knjigu i kada sam je završio, pita me moj sin od 12 godina, babo, ko je pobjedio u ome ratu djetetu ništa nije jasno. Jer sada može Nenad da bude predsjednik Vla Sapala u Novom Sarajevu. Može da bude predsjednik, ošte nikvih problema nema. Ali muslimani u Banja Luci ne mogu da naprave svoju parhaniju džamiju. Nego na kamen temeljaca nabija hrmaća glava. I moja dva amiža su jedva glavu izvukle. Izvukli. izvukli. Mislili su da su umrli pa ih pustili na miru. A tako vjerovatno i vama neko pasovao dole. Znači dovoljno govori da je još uvijek situacija teška i da gosanac, musliman, bošnjak živi teškim životom. Ali ja ne bi plaho da mi krivimo naše komšije. Jer što mi kaže naš stari narod, vlah je vlah. Sjedim kahu piješ, a na drugom koji je uvreći sjediš, kako je god teško trpiti onome što mu sediš na glavi i onome što sa tebom kahu pije, nimalo nisi da. Pa nas interesuje šta je sa nama. Pa ćemo da vidimo ponovno Allahove čitanki šta to Allah nama govori, u kakvom to mi bosanskom halu sada živimo. Da iz Kur'ana izvučemo povuke, jer ako budemo govorili svojim riječnikom, može sad da pregovori da kaže to si ti rekao. Ali, pošto mi muslimani znamo da se ne smije zanijekati jedan harf iz Kur'ana, onda moramo, kada je Kur'an u pitanju, svi glave oboriti i kazati tako je istino rekao uzvišeni Allah. Pa šta nam kaže Allah, jalla wa ala, ba'da augubillahi mine šeifanu rajim. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني عاما وقد كنت بصيرا قال كذلك تتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Evo nam odgovora zbog čega ubo se živimo neizvjesno i nema bereketa s koje god strane pogledamo. Nema, ne ide nam život kako treba. Nema ekonomije, nema sigurnosti, nema vojske, nema komšinski odnosa. Jedan živi haus. Pa šta nam Allah Đelevara kaže? Kaže onaj ko ostupi od Kur'ana. Njemu će biti težak život fa inne lehu ma'išetan banka. Njemu je skučen život. I zaista za sada Bošnjak tako živi. Wa nahšuruhu jevme il qiyamati a'ma. Taj ćeš teškim životom živjeti na ovome svijetu, a na sudnji dan ćemo ga preživjeti slijepim. Kale, rabbi lima hašarteni a'ma, gospodaru, što to ti mene proživi slijepa? Pa kad kuntu basira, kad sam ja vidio na dunjaluku, pa mu kaže Allah Želešanu, mi smo ti dali ajete, etetke ajatuna benesiteha, mi smo ti dali Kur'an, a ti ste to zaboravio, okrenuo leža tome, Oke dali ke li ome tunsa, pa ćeš i ovoga dana biti zaboravljen. Znači, tri opasnosti. Težan život na Dunjaluku, slijepost na sunnjeme danu i zaborav od Allaha te barake wa ta'ala. I zato ovdje leži naša, naš problem, draga braće i poštovane sestre. Mi smo, alhamdulillah, muslimani i vjerujem da nema nikoga ovdje među nama da kaže, e, meni ne dolikuje da budem musliman. Pored toga što radimo, svašta i svega radimo. I što je dozvoljeno, što je zabranjeno. Ali na kraju krajeva opet priznajemo da je naša vjera islam. E tu je odgovor za naše stanje u kojem mi sada živimo. I ja mislim, draga braćo i sestre, da mi nismo izvukli dovoljnu pouku iz ovoga što nam se desilo. Trebao je Bošnjak da za sva vremena nauči odakle dolazi problem. Da nauči ko je on. Jer neki braćo prevode Bošnjak, u stvari to je musliman jer nema ni jednog Srbina ili Hrvata, a bolje je kazati pravoslavca ili katolika, ne bojimo ih zvati Srbima i Hrvatima, ne bojimo ih legalizirati ono što njima ne pripada, jer ako mu kažeš Srbi, znači Srbija ti u Beneluci. Ako mu kažeš Hrvat, onda je u Vitezi u Travniku Hrvatska, jer oni idu tom logikom. Pa smo trebali u najmanju ruku da izvučemo povuku ko su to bile naše komšije. Da imamo jasan stav kako treba prema njima da se postavimo. Ne moramo mi nije sada ganjati. Pristali smo na Dayton. Hajmo živjeti fino. Ali ne mojmo ponovo da budemo njehovi kumovi i njehove prije. Ko to danas sluša Cecu Veliškovića ako nisu muslimani? I prije tri godine je bila na Sarajevskoj televiziji pjeva Ceca Velišković pa je zove jedan bošnjak sa podrtavim glasom i kaže gospođo odakle vam ta narupnica na vašem vratu. Pa ona veli ovo mi je moj muž dao za moj rođendan. A ponovo drhti Božom pa kaže bi ti bilo teško da pročitaš šta piše na toj ogljici. Pa piše na njoj ništa drugo nego saneli za rođendan. Nakon toga što je taj Arkan silovao tu muslimanku, a zatim je skratio za glavu, onda je morao, stalo je zlato, pa je uzeo to zlato i dao svojoj ceci Radičković. E to muslimani danas slušaju. Muslimani danas slušaju Draganu Mirković, koja je čitav rat bodrila Šešeljove četnike i Arkanove da kolju muslimane I da ne ostale imena ne nabrajamo. I zato vidimo kad idemo Republikom Mrskom, nije ona srpska nego ona Mrska i bit će oko Buda ponovo muslimanska. Jer vi znate ono u Bosansku ide patka, kljuska, kljuska, opet kad tad bit će Turska, inša Allah. Pa, ko kupuje kasete tamo na tim, u onim čumesima, stao u Bošoj Švedske i namirjeva se za godinu stao Boša iz Nemačke i namirjava se za godinu. Pa smo mislili da će bar Boša izvući iz ovoga pouku i kazati ja sam musliman i on zbog toga klao. On nije pitao vjerni klanjaš ti si bio na sabavu. Ne, ne, ne, ne. On je pitao je s tim mujo i on je klao kogod ima kakve veze sa islamom. Ja znam prije rata u Bjeli su muslimani krmače državi. Pa kada bi mi u gradištvoj odi na pijacu vidim tamo Meho, Huso, Haso, pa ja babu pitam, babu, puno muslimani, kada šuti. Nemoj pa ništa pita, šuti. Vla, u stvari muslimanski vla, dotjerao krnače da prodaje na pijecu. To je bilo. Pa smo kazali i rekli, u najmanju ruku Bošna će izvući pouku, pa će se vratiti svojoj tradiciji. A u našoj bošnaškoj tradiciji mi znamo da vla, ove nene znaju starije i ovi didovi. Kad bi dođe muslimansko selo, ostavljaj bi poštu kod jednog čovjeka. Ne bi se razgledaj i zagledaj muslimanke. A danas čujemo je ovde po Švedskoj udala se hajera za Jovana. I to bilo, bilo veselja, aman. I tako dalje, i tako dalje. Nije Bože izvukao iz ovoga povuku. I šta dolazi nakon toga? Znajte, draga braću i sestre, da nakon ovoga svega što smo prodeverali, a nismo dovoljno izvukli, izvukli pouku, može da se desi nešto još gore. Nemojte misliti da nas je Allah prepustio onako. Allah samo kaže kum fe je kun, budi ono budi. Vi znate da je prošle godine pretloše. U Turskoj propao grad čitav kroz zemlju. Samo je džamija ostala evakuska kuća. Vi znate da Allah Đelešanu nama daje zrak. Evo sada nam ga zabrali jednu minutu, pukli bi kao eksplozi. Allah nam daje život, možda će neko da sabaha umrije to od nas. Mi ne upravljamo sa tim, pa otkud nam pravo da se oholimo i da slijedimo šeitana koji je zbog toga proklet. Pa zato opet moramo do Kur'ana da vidimo ako nastavi počne ako ovakvim putem šta ga može zadesiti. Jer ne bojte, braće, se zanosimo iluzijama kako mi moramo ostati tamo. Mi znamo i vidjet ćemo šta nam Kur'an kaže, a evo nam Španija u komšiluku, koja je osam vijekova bila muslimanska. U jednom danu su kršćani poklali 3 miliona muslimana. U jednom danu. I danas samo imaš neka imena Džemolu Parek, Brdo, po imenu Tarik. Nema više Kurtube, nego ima sad Granada. Sve su izmijenili, kao što više nema poče, nego ima kako? Kako se zove poče sad? Srbinje. Jeste. Znači, žele da izmijenu svakakav način da djeca koja dođu i znate šta mi kaže jedan gradičarac, pita svog rođaka šta uči u školi, pa on čita iz historije rečenicu u kojoj stoji sva zemlja srpska smrdi od vere Muhammedove. Naime, ove jel, masovne grobnice, pa sada se vade bošnjaci, pa oni na to aludiraju. Tako sva zemlja srpska smrdi od vere Muhammedove. Nisu promijenili čud, nisu promijenili kožu, ostali su isti i čekaju ponovo svoju priliku, dobili su nagradu za to dobili su više nego i bošnjaci Hrvati zajedno, imaju poligon i kad im se god šepne, odradit će ovu ostavu. Kaže Allah žele vada i najbolje je njegov govor slušati. A bila je mi naše upadne الرجيم وإذا أردنا أن نهلك القرية أمرنا مُتْرَفِيهَا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا Kaže Allah dželovala, kada hoćemo jedan narod ili jedno mjesto da uništimo, prepustimo stanovnike toga mjesta i taj narod da se u grijesima odaju. Da se sv svakovrstnim grijesima odaju. A zatim i na kraju sve do temelja uništimo. Dajte mi grije koga ne čini bosanski čovjek sadat. Jel to bošnjaku dolikuje javna kuća? Jel to bošnjaku dolikuje da boli od side? Jel to bošnjaku dolikuje da svoju čijer pusti do 12 sati noći? A pita ženu, žena se kokoš je zatvorila? Kaže, nisam. Mogu ti zatvoraj kokoš? Pa opet ne vjerujem spava, pita, a žena me čijer? Ma veli, ošla ona malo se provede, sad će ona doći. Znači, bitnije hore u čumasu, nego ovu čer koja si, koju si rodila, draga sestro, i koja je emanet i zbog nje ćeš u džehennem otići. Jer si je pustila da se neko drugi naslađiva, a to ti je zabranjeno. Odgoji je pa je udaj za muslimana, jer protivno popuće neki vlat ili neki musliman koji ne zna že mu je glava, a že su mu noge. من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا أكوليكو smo samo naroda uništili nakon Nuha. I dovoljno je to što tvoj gospodar zna i vidi grijehe robova svojih. Koliko je naroda bilo od Nuha, ali selam, a mi znamo šta je bilo sa Nuhovim narodom. Poznata ona lađa. E ja i ti smo, dragi, pošli na lađu. Ta lađa tone. Ta lađa tone sigurno. Ako budemo ovom džadom išli ja i ti, ja ti garantujem da će nas nestati. Jer Allah Đelešanu ne trpi nikoga. Onaj ko bude mu pokoran i zato smo u ratu učili što smo god znali. Kažu jedan tamo tuzlak, ništa nije znao da uči. Pa je okolili, okružili, onaj uči rabijesir, onaj uči subhaneke, onaj kuhu vallahu, onaj pelek, a taj tuzlak digao ruke, kaže merhaba, merhaba, merhaba, pa ga pitaju što sad merhabaš? Kaže, sad je merhaba, mole pomoć. Sad je merhaba, mole pomoć. Bilo sam ostaca jednog dole kod blagaja, koji kaže, vallahi, svaku noć se napasemo trave. Dole ustaša u gradu, a mole četnici na brdu ali Allah Đelešanu dao takav bereket, slatka trava. Allah dao bereketa u travi i alhamdulillah ostalo njemo star. Bilo iskreni nena i deda i pokoje vojnije koji su znali Allaha dozivati, pa je Allah dao bereketa u travi, a nije dao jednom i drugom vlahu, pored tolike tehnike da to zausne, pa što zaboravljamo i što pameti ne dođemo. Gdje je izlaz? Gdje je izlaz, dragi moji brate? Jer nije samo potreba da konstituujemo program, a da ne dajemo alternativu. Pa zato, draga moje braše i sestre, rješenje u povratku. Rješenje u povratku u svoju posnu. Ali ne mislim, nemoj ostavljati švedsku, nekate ovdje. Rješenje je u povratku svome biću. Rješenje je u povratku svojoj vjeri. Nemoj više biti neopredjeren. Bio si sto godina i ti i ja neopredjeren. Mogao si samo da se pišeš kao srbin ili kao arvat ili kao neopredjeren. A znate li šta znači neopredjeren musliman? Ništa. Opredijeli se sada. Opredijeli se sada za povratak, povratak u svoju lijepu vjeru islamu u vjeru kojoj nećemo naći mahane. Ja i ti imamo mahanu, ali islam nema. Zašto ne slijedimo islam? Zato što ga ne znamo. Svi ovdje govorite švedski, trebao mi je, trebao, trebao mi je taj jezik da bi mogli ovdje steći vaša prava, da radite i tako dalje. I to je dobro, alhamdulillah, da znate. Pa znate na internetu, pa na kompjuteru, pa telefone nosate, to je veliko dobro. Ali će to sve ostati, Nije prva Fatiha objavljena, draga moja tetka. Prvo je objavljeno i kala bismi rabbike ledi i hladako. Uči, čitaj, proučavaj u ime gospodara svoga. Čitaj malo da vidiš ko je tvoj gospodar. Da vidiš šta to može Allah Đalešanuhu. Pa ćeš nakon toga, ako nađeš grešte u islamu, ostavi islam. Nemoj slijediti. Budi nešto drugo. Ali nemoj biti neopredijeljeni nemoj biti neopredjeljen, jer onda nemaš pravo na onaj svijet, a i na ovom svijetu ćeš biti ponižen, jer i na ovom svijetu židovi i kršani poštuju i boje se opredjeljenog muslimana. A neopredjeljene muslimane vuču za nos i kažu on bi, vi ste zaostali, vi ne znate šta je korpa za sveće, i tako dalje, i tako dalje. Pa zato lijeke u povratu u islam, draga moja braćo. Da ga slijedimo. Koliko ovdje muslimara ima u Švedskoj čuo samo 60 do 80 hiljada. A u džanije dođe petkom 60 ljudi, to je plafon. Šta ostali močnjaci rade? A vidimo kako putuju samo jedan pojem kofer, šalju u Bosnu, mrtve šalju. I onda polete hođama, gdje je Bog ti dao hođa? Evo ti. Spašavaj ga sada. On se je trebao spašavati dok je bio živ. Kur'an nije za mrtve. I u suri Yasin Allah tebaraka wa ta'ala kaže لِيُنْدِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْنُ عَلَى الْكَافِرِينَ Kur'an je da upomene žive. Zato ja govorim Kur'anom. Jer kada bi govorio svojim riječnikom, svak bi mogo pregovoriti. Ali, brate, ako pregovoriš na Kur'an, Boga mi moraš onda ponovo palit bojler, pa ponovo dva šeharata izgovarati. Nisi više musliman. I skoro nam dolazi uposlu žena i kaže, Efendija, treba mi papir da nisam više muslimanka. Hoće da se ispišem iz islamske zajednice. Pa kaže, mojoj draga sestro, ti nisi sa papirom i ušla u ovu vjeru slobodno se ti vrati tamo u svoju zajednicu i kaži da si ti vlahinja. Ti nisi muslimanka. Čim ti tražiš papirat, zbog čega tražiš? Kaže, zbog toga što sada ima na zapad jedno druženje, ima 15 miliona švaba koji se ispisali crkve da ne plaćaju dačbine. Jer onaj ko smatra da nije musliman, onda ga babo dobro nije odgojio i može znati sve ljenske dunjalu kad ne zna komu je gospodar a ne priliči da nekome bude gospodar majmun. I na kraju, draga moja brašu, hajmo napraviti jedan korak. I ja razumijem da smo življeni. Pjevalo se, sviralo se, pilo se, kubovalo i nije to lako ostaviti. Voli i bošnjakinja supa tukolo. Voli i bošnju zelenu pivu voli komad krvatine pred sebom, ali hajmo napraviti korak. Nije lahko odjednom, ali hajmo bar početi polako. Hajmo bar bolesnim ljudima i treba terapija koja se na kašku daje. Hajmo početi od te male kašike. I hajmo napraviti mi po jedan korak naprijed. Ako želimo da popravimo stanje u Bosni. Nemoj kritko dole nikoga ko je izabrao lahunčiju da bude predsjednik Bošnjaka, ako ga nismo ja i ti izabrali. Koga je izabrao? Znači mi ne vidimo. Mi smo već oravi. Što znači ja i ti možemo da učestujemo i da popravljamo stanje ili da ga upropaštavamo i činimo ga gorim. Vi znate ajet koji preko 50 godina kruži na preporodu iz kojega trebamo za kraj da izvučemo pouke. U kome Allah dželevala kaže Inna Allahe la hatta yugayru ma bi anfusihim Neće Allah izmijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne izmijene sebe. Neće ti Allah dati da ti ide bereket u dunjalu pijahiratu. Neće imati bereketa. Neće imati sveta života dok ne popraviš svoje stanje. Kažu islamski pravnici, islamski mufesiri, svaki čovjek mora da počne od sebe. Ne mogu čeka da svi Turci krenu, pa da i ti onda, ako mali mujo, kreneš za njima. Ova vjera je počela od jednog čovjeka, od Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. On je došao svojoj Hatiži majki, ženi, i kazao joj, o Hatiža, Allah me je odabrao kao poslanika, Ona mu nije rekla, daj nemoj se provaljivati. Šta ti sad izmišljaš, nego je kazala. Ti si uvijek bio dobar, ti poštuješ starije, ti šuvaš odinske veze, tebe zovu pravedan i povjerljiv, to tebi jedino i dolikuje. Pa je prihvatila vjeru islam. I odgleda ga svoga aviže, da ga malo smiri. Do velike ime Neufela, koji je bio kršćanin, A jedni kažu da je bio na Ibrahimove vjeri, na Dinu Hanif, na čistoj vjeri. I tako ide vjera od pojedinca do pojedinca. Hajmo početi. Kad naš Bajram dođe, nemojmo se napijat na Bajram. Napravimo baklavu, pa se počastimo lijepo. I onda Hansona pokucajmo mu na vrata i kažemo mu, kod nas je Bajram, a u našem je običaju je da Bajramom trajimo baklavu. Pa eto, bujrum, probaj malo, jer ti sve potroši da odeš u špalju na more probaj malo slatka bosanskog. Pa se malo vratimo svojoj vjeri. Kažu neki ljudi, je pogledajte, draga naša, naša tradicija, jer od naše tradicije na Nera ide u 60 godina prizoru. Gdje to ima? Kanala na Pinesom kafanji. Jer od naše tradicije da čovjek ne ide nikak u džaviju, ne mre potreb vrata. Samo promaši, vas za promaši. Vratimo se našoj tradiciji. Pogledajte ono stare kalendare, kako je izgledao Sarajevo. Neću vam kazati, hajde sestre, stanajte za nove, jer to je za vas ko sunce daleko. Ali bar se vratimo, nemojmo biti oni koji ne znamo šta smo. Vratimo se bar svome sabahu, vratimo se stidu, Vratimo se bosanskoj mahrami. Vratimo se bosanskom običaju. I na kraju ostavljavam svima u vas svijet na sudnjem danu koji god bio ovdje danas morat će da kaže bio jedan čudan čovjek. Govorio je nešto, mi se malo smijali, a malo vam bilo čudno. Pa vam ja ostavljam nešto vasije. Znate li šta je vasije? To je poruka ili savjet. Na sudnjeve daru ćete svi morati posvjedočiti da sam vas ja pozvao. Vratite se sebi. Vratite se svojoj tradiciji. Vratite se tradiciji Kur'ana i Sunneta. Vratite se Islamu. Imate se gdje vratiti. Allah vam pruža priliku uvijek. I vi znate ovaj slučaj kada je čovjek ubio 99 ljudi. Pa došao kod popa i kaže, ima za mene tobe, kaže, nema. Pa on i popa, date mu devet metaka hedije, namiri njega. I ovdje je kod muslimana, ima li za mene tobe, kaže, ima, samo nemoj živ to ovdje u ovome kraju. Jer ti su bio sad sto ljudi, ljudi ti ne mogu nikako vjerovati da se ti popravio. Ne mogu te voliti, jer ti si nekome uvijek ubio, iz, iz, jel, svakoga si ranio nekako, na neki način. Pa idi tamo negdje, Ima jedno mjesto gdje su pobožni ljudi, a ne znaju te. Pa je on išao i put u grob. Pa dolaze i mene si džahennama i kaže ovaj, nikad nije uradio dobro. I sto ljudi ubio, gdje ćemo sa njim u džahennem? A dolaze i mene si džahennata i kažu, ne, on je krenuo s nijetom da se pokaje. Pa je došao jedan melek kao sudija da presudi i kazao je, hajmo mjeriti, gdje bude bliži? Ako bude bliži onome mjestu gdje je ubio sto ljudi, ide u džahennemu. A ako bude bliži mjestu gdje je krenuo i naumio, ide u džennet. Pa su našli da je za pedal bliži onome tamo mjestu. Pa je zaradio džennet. Ili ona žena koja je bila zinaučarka, ali je naišla pored jednog pašeta koje je vatilo za vodom, pa je skinula svoju obuću i zagrabila vode i napojila ga. Pa zato zaradila džennet. Vratimo se, Allah nam daje priliku. Nemamo šta izgubiti i nemojmo čekat da kažemo kad ja u penziju dođem i kad u penziju dođe šest sati koliko je sati jer ćete ovaj ovdje nevijednik i kjater on te je doveo ovdje nema radne snage, nema bosanske krvi njemu treba zdravo šaljade da mu odradi posao pa zato hoćeš doživiti prvo penziju to samo Allah zna i koji su je god čekali nisu je dočekali A Allahu je drago da se pokaješ. I Allah, ako se pokaješ, šta god budeš uradio, sve će ti Allah pretvoriti u dobra djela. Pa vam ostavljam ovu suru, suri koji vjerujem da nikoga ovdje nema da je ne zna. Kratka, slatka, tri ajeta. U njoj je Allah Đelešanu nam objasnio i uspje i propast. Pa izaberimo. Kaže Allah Đelešanu, Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Tako mi vremena. Laže ko kaže da je vrijeme kao zlato. Jer zlato se može kupiti, a vrijeme kada prođe ne može se vratiti. Allah se kune vremenom i zato se ne mojemo mi ničim drugim klesiti. jer neko se kune očima pa brzo džosluke mora tražiti. Neko zdravlje pa ustane bez zdravlje. Kletimo se Allahom, ni šabom, ni Kur'anom, nemojmo, nego samo Allahom. Allah se kune vremenom. Svaki čovjek je gubitnik. Znači mi u, propad, u osnovi smo uhelačeni, ali ima jedan izuzetak. Samo ne oni koji budu učinili četiri stvari, koji budu vjerovali u Allaha Đalešanu. Jer dovoljno samo vjerovati, Naš Boša kaže, ja imam čisto srce. Ja sam bolji od onoga koji ide u džaviju. Pa, dragi moji brate, po toj logiki, onda su hajvani bolji muslimani od nas. Konja na tovarimu nećete ujesti. To odnosi koliko more. Je li to ugodno samo da kažemo to? Ili treba da potvrdi da je to tako što ti govoriš, da potvrde dobra djela? Znači, ako kaže da imaš čisto srce, ne kaže da ne imaš. Ali ako budeš činio dobra djela onda si potvrdio da istinu govoriš. Koji jedni drugima preporučuju istinu. Živjeti na zapadu gdje je sve raskalašeno, gdje se ne zna ko je kome čovjek, gdje je kome, ko, ko je kome žena, čak i gore od toga idu kao ispod nivola hajvana, ženi se čovjek i čovjek. Ima li to u životinskom žargonu ili njihovoj prirodi? Nema. Nigdje nema se dva bola vjenčali ali Boga mi na zapadu i to pametne glave kažu to je demokratija, nek radi šta ko hoće, ko hoće nek hoda na glavi, ako hoće nek hoda na nogama, a mi mi kazali ko bude hodo na glave, bude i čelak, klizat će mu se. Pa zato četiri stvari Allah te barek tada traži od nas. Traži iman, traži dobra djela, traži da preporučujemo jedni drugima dobro, i da preporučujemo jedni drugima sabor. Ja Allaha Đelešanuhu molim da ovaj skup bude od ljudi koji neće samo kao da je došao na kakvu priredbu ovda uđe, a ovda izađe. Ja na kraju krajeva, ako budem ovo iskreno govorio, ja sam pobjednik. A vi ako ne prihvatite, to je vaša personalna šteta. Pa zato, možda bi neko volio da nije došao, sad je upao, u pat poziciju, ali u islamu ima izlaz. Nije mat, nego je pat. Vidim puno igra se šaha ovde, pa da znate da i mi se razumijemo u to, iako je to umljenje vremena. Pa zato nemamo opravdanja, budimo dobri muslimani. Ne kažem, hajmo biti muslimani. Mi smo muslimani, alhamdulillah, ali hajmo biti bolji muslimani. Hajmo njegovati svoju tradiciju, hajmo se vratiti svojoj biti i odmah pomažemo stanju muslimana u Bosni danas. Ako ne bude tako, pomeše nas onaj sa zapada, onaj sa istoka i neće biti mošnjaka. Bićemo poput Kurdi koji ima 30 miliona, ali nemaju svoje avlije. Nemaju svoje avlije. Pa ja Allaha Želešanu volim da nas uputi na pravi put, da nam grehe oprosti, da ujedini naše sapove, da svaki bošnjak zna da ima svoju zadaću i u školi i kod kući, da ima obavezu da se brine o svom narodu dole. Sad se protura film ničija zemlja. To je lijepo za Bosnu da je dobila takvu nagradu, ali Boga mi ovo ime ničija zemlja, što nije bio film Bosanska zemlja, nego ničija zemlja da bi neč, nekad bila nečija druga, ne moja i tvoja. Zato dobro razmislimo ovim stvarima. Mi rasturamo posto ili je pomažemo, pa neka svak se uključi u ono što misli da je za njega dobro. Kažem ovo Allaha Đelešanu, molim. Što sam kazao od istine, to je od Allaha i njegova poslanika, a gdje sam preletio, to je od šeitane od mene. A kuru kao li hada ostav pilanju alekom, da stavu peruhu innehu huvel gafuru rahimu. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين Toliko da vas Allah nagradi, meni je poštovanje bilo što ste bili smire da ovo saslušate, a ako ima i neki pitanja koja imaju mjesta, bujru, ako nema, svak za svojim poslom. Allah, Allah, Allah, Allah. لا إله إلا الله